أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم trebali negdje otići pa 14 dana, pa da vidiš onda kako je probili, kako bi onda drugačije i klanio i postio i dobra djela činio. Ali evo mi se nadamo Allahove milosti. Jer nema šta drugo. Zato je rečeno da neće niko ući sa svojim dobrim djelima, kad pričamo o dobrim djelima. Ja Boga molim dok sam još na binalku da, požurim, da što više dok sam na binalku uradim dobra, da uradim hajra. Jer je to osobina pravovjerni, to su bila osobina slaba Oni su žurili, u lajka i sari, une fil hajrat, vahum leha Oni su žurili sa dobrim delima, zato su pretekli drugi. Omer je ženu dolazio služi deset godina staricu jednu slijepu, a nije ni znala da je Omer. Zamisli deset godina. Unuk Hazreti Ali je dijelio sirotinji Medine i nije im prozivo da rekne evo vam od mene brašna. Nego ostavi pred vratima kad oni otvori vrata da nađu brašno, a da ne zna ni je donio. Deset godina je tako radio, nisi znam da to radi za inul Abidin. Deset godina, kad su ga kupali, onda, je imao onaj od, špagova kako je nosio i pomagao, imao je onaj one otekljene. Tek kad je umro, vidio su nema, nema više srotnja, ne, ne dobiva. Onda su skontar da je on. Kako ga je mogla držati deset godina? Samo ljubav prema Bogu. Mi bi bar negdje rekli kad nekad i kad je šetan, 40 godina nastoji da te batali dobro djelo. Evo sad ti dadneš, evo na serget, kontaš ti, ne šetane, sad idem rade lahač da, evo ću 10 maraka. Ne mora, ili neću sniziti ono kad kare dok dođe do kutije stirate na Marku, ko zna, kare, haj moraš pet, haj moraš Marku, pa ništa. Znaš, kad s tobom šetam, bolje ti sad s pričam. Ali onda ti rekneš, dobro je, da ću deset. Ali kad dolaziš do nekutije, opet nekako ne bi toga vidio da je deset. Nije nije ona kad mi unu dole kutio. Sve se čuje kao onaj kad ne Marka. Ako ga i tu privariš pa ovako, gurneš da niko ne vidi. To će za godinu, nećeš ti, eto halalo sam, ja sam tada dao deset maraka. Bar ćeš da ne ostane skriveno. Ko da Bog ne zna, samo treba još neki smrtnik da sazna da ti postaneš popularniji. Šta ti znači popularnost kad umezar dođeš? Kad bi te vas svijet znao, šta će ti znači ništa? Evo i sad neke vas svi znaju šta ako si nesretan. Ako si bolestan i nesretan, šta ti znači što te svi znaju na dunjavu? Ništa. Tebe boli i ti nisi sretan. Pa sa tim djelima traži sreću traži slast, da ti je drago što klanjaš, da ti je drago što te Allah počasta što možeš da pomogneš. Jer su psiholozi dokazali da najveća sreća, najviše se luči adrenalin kada drugu pomaže. Jer se tada na kvadrat sretan i ti i on. A kad ti sam hoćeš sebi, onda si samo ti sretan ili egoista. Zato su sahabi bili najsretnija generacija jer su volili drugom ne kao sebi, nego više nego sebi. Zato su bili sretni, zato je sam rekao, vi teško živite. Ali vi ste najsretnija generacija, najbolja. Vi se volite, a će vrijeme kad će ljudi imati svega. Ali će biti nesretni, svađat će se, kada neće se voliti. li nam te ljubavi, te ljepote, ono da osjetiš kako ti nekog voliš. To i šta imaš od mržnje? Ko je tu ozdravio što mrzi? Samo dobi šećer, dobi masnoću, dobi pritisak. Ovo je od mržnje, a nama ko da je hobi postao mržnje. Umjesto da pomažeš, ako nekom daju kao šta je, šta ga ima više pomagati. Pa eto dok se na dunjalku, znači prilika je, ali moramo biti vjernici. Da završim sa ajetom. Men amilu salham min dekerin, a unta Ko radi dobro djelo, bio muško ili žensko, mora da bude vjernik da bi bio sretan. Allahova mu'min. Svi drugi koji radi dobro djela, to sve mora biti pod upitnikom. Ali onaj koji je vjernik, on zna zbog čega to radi, muško ili žensko. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَ Allah garantuje da će živjeti udobnim životom. A šta znači udoban život? Nije više važno da li se voziš avionom ili na konju jašiš. Možda je onaj prija dok išao ušimo drva na tovar i zvižu koju nakon je ušao ili jahu na konju sretni nego je avionu. Ovaj je u zemlji, kad će stići, hoće lokasiti, hoće završiti posao, hoće se za avion skrhati, ko zna šta. Ovaj na konju, orilo gorilo ljepota. Otkud mi znamo? Allah je rekao imat će udoban život. Znači, neke i na, potnici da spavaš, na tronošu da sjediš. Ti si sretan, tebi je fin život. Šta vrijedi ova kuća i sve ono ukući kad... Jer skoro sam jednu izreku podijelio. Kaže, stvari je Bog stvorio da se one koriste, ljudi da se voli. Mi smo to samo okrenuli. Mi smo se sad zaljubili u stvari, a ljude koristimo. Sve je naopako. Mi smo se zaljubili u tehniku, stvari. A ne nam tehnika kaza da nas voli. Pa smo se izgubili. Zato nam treba da se vratimo onoj prirodnom životu. Zato nas Resula i Salame na Hasuri spavu. Da nam pokaže da je ovo transit put, da je treba ići dalje. Pa uradiš, moraš kako dobro djelo koje će te Allah približiti. Znači, mi činimo dobra djela. Samo da se činimo i Allah približimo. A ne da kažeš, joj, imam korist svapa, koji drugi radi. Ko ti kaže da imaš svapa? Često. Kako ti izgleda taj sevak? Našlicu liči. Gdje reci? Jel oprugan? Kockast? Kada ima hiljadu svako, Čega hiljadu? To je samo da se nešto razumije, da Allah Islam nam da pokaže kako bi mi afirmisali se da čini dobre djela. Sevap je Božije svjetlo, nur. Kad ga uradiš, osjetiš ljepotu duše. Ono te pročisti. I onda ljepše vidiš, ljepše se To je. A grijeh je kao tamo. <laughs> Tama, grijeh je tama i zato su u Kuranu spominju tmine. A jedno je svjetlo, nema svjetava. Jer je Bog izvor svjetla. Svjetlo nebesa i zemlje. I svjetlo se mora pojačavati kao i dobra djela. A tama je tama, ne mereš je pojačati. I nema tipke da kažeš upali nam tamu. Ima ta sprava što pali tamu. Da kažeš gdje malo mraka. Kad će mrak doći? Kad ne stane svjetla. Kad stane dobri djela, za će zlo. Zato se Savi i umet Muhammeda sam najmjena generacija, zato što čini dobra djela, a sprečavaju se od To je hajr umet, uhriđet li nas. Najbolji umet, jer je to njegova svrha na ovdje, da, da radi na putu dobra kao što su mnoge humanitarne organizacije, da se pomogne neko, da se neko usreći. Pa pomoć, brate, jednom vrednije nego mjesec dana u džami biti. Jednom. To u poslanikovoj džami. Evo dok imamo priliku, evo i vi ovdje vidimo, drago mi da i ova humanitarna organizacija radi, evo ja sabiram usput, imam humanitarni broj, morate naći na Facebooku tam profilu, pa ono dvije marke ukucati, jer sam želio da i sirotinja učestvuje, da ne kaže nismo imali prilike. Jer i one dvije marke mogu biti teške kod hiljade neće. Allah mjeri želju, a ne težinu, ne količinu, nego želju. Pa kad ti dvije marke sa željom dadneš, ugradio si se u projekat da pomogneš nekome da se kuća napravi sa onim humanitarnim projektom. Pa sam eto išao da vidim hoće ova virtualna opcija, jer sam ako sjedi i tipka na kompjuteru i dijeli ili lajka, a ja sam rekao lajkaj, podijeli i ukucaj. A ne samo ono da lajkaš, da ukucaj, da malo nešto realno se desi. Pored ovog lijepog života na Dunjavku za vijenika i velika nagrada na Hiretu. Evo, približava se Jakšan. Šta sam vam donio danas? E, eto, da vam kažem, prošli puta sam ovdje po ovim selima bio, nisam nikad u gradu. Ovo što vidite na Ipan televiziji, e, što je 20 maraka, danas, evo, moj kamerman, moj sin i, predsjednik ovog udruženja, moj trajni zalog i moj menadžer i sve. Tako. E, on će vas tamo, u auto, iza sali, tamo vidjet ćete sivo auto. Ova apoteka je 20 maraka, možete vidjeti za 10 maraka da čitate nešto, evo, i za ljubav čak morate naći ovdje. Ajde, učite da volite ili da vas voli. Učite, pa što vidite, jedan je sa ženom imao problem, obično neko nekoga ne voli, ili čovjek, žena, žena, čovjek je teško naći toga da jedno drugo voli. To je čudo Božije. Jer onaj ko više voli, odmah ovaj hladi. To je tako, odmah, još to, on je više lijepa, nas još hladnja. Njim se zagleda u drugom i onda belaje. U tere kući, ja jednom tako vičem, rekao, de učuvaj, aj, da te žena zavoli. <laughs> Kaže, mene obratno, ja nju ne volim. Znači, <laughs> možda se popravi stanje, ljubav. Porodični problemi. Kogod ja učim ajte, učite ajte ovdje, će naći ajete, hadise, dove i čitav Kur'an i na arapski na ovo je more znanja. Ovo treba biti na stolu, ne u vitrini, na stolu da stalno, kod dođe šta ti je tu. Ovo se svako jutro i najveće čita. Vakio, ja učim vakio 20 godina kao vođa. Vakio za nafaku. Učim dobu da ne budem dužan. Svako jutro i najveće, vjerujete li meni, da učim radi duga. Ja mogu uvijek pozajmiti, ne da sam dužan handula, ali učite, ne mene nakon, ne mereš ti pozdraviti, da ne, trošiš terapiju. Kaže, evo ja ću nakon pozdraviti. Ne, ne, ti uči dobu, ali traži li E, I znači, čita Kur'an i Mebus, imate ovo Brzo ću. Ovo ona je navigacija prije bila, sad se zove Allahove poruke i granice. Svi imamo ono svoje međe, zbog međa ne govori. li tako? Zbog međa se ne govori, zbog međa se ratuje. A to su granice, ima i Božje granice. Ko zna šta su Božje granice? Ko je, jel namaz Božja granica? Hač, post, nije. Nego brak i miraz, miraz. Ko dijeli zemlju kako Bog zapovida? Niko. Niko Boga ne sluša, to je čudo u Bosni. Niko ne dijeli miras kako Allah zapovida, nego hajmo pokola, sve. I žena i čovjek i djeca, brati sad, a nije tako. Imaju bolje, ovdje sam razradio e, Elmon nasljedno pravo, bračno pravo, biznis dozvani zabranjeni. Božje SMS poruke koje nam šalje, to je stakle ono Bog doziva 88 puta. I plus, zašto od šetana? Sve što ovdje te pronaći, kako nas napada i kako se oni ga zaštiti, kako prepoznati, kako se liječiti. Najnovije što govorim na sebi sam eksperimenti su, svi smo mi dopačeni, sam neko više i neko manje. Još smo smo, jer u Sajduni svi sam se miješa. Pa koje je setiviji, najviše više njeli? Lavor, vode, soli, morski. Uzmi knjigu čajte svi, a riječi. Da vidiš promjene na sebi. Za deset maraka više ćete zapis koštiti. uživo sebe eksperimentišeš, se gledajte, ne može vam morska voda, samo mora izvući realno više jaz i plus, slušaj tamo ono kada na noge izađe. Pa ja ne lažem i kad se šalimo, kao li ovako Za deset maraka i plus imate ovako dobru knjigu, tri knjigu jednu, koje je za onih što nemaju dovoljno e, da mogu jednu, da ne moraju komplet uzmati. Vamo, evo, neke u, što osobno bilo ja šura i znam svega toga, recimo ove dvije velike knjige su